Devynioliktas skirsnis Tik tokia palaima yra tikra. Kitokio džiaugsmo gyvenime nėra. Meilė – štai vienintelė ekstaz žemėje. Visa kita – ašarų pakalnį. Mylėti kada nors, patirti meilę to pakanka, nieko daugiau nereikalaukite. Kitokio perlo tamsiose gyvenimo užkampiuose nerasite. Meilė tai įsipildymas. Trečias skyrius – neatskiriamasis. Kur dingo Žanas Valžanas? Tojau po to, kai meiliai ir primiktinai kozetis prašoma save privertė juoktis, Žanas Valžanas, naudodamasis to, kad niekas nekreipė į dėmesio, atsikėlė ir nepastebėtas išėjo į vestibiulį. Tai buvo tas pats kambarys, į kurį jis įžengė prieš aštuonis mėnesius visas juodas nuo purvo, kraujo ir parako, kai atgabeno senelių anūką. Senoviniai sienų paneliai buvo apkabinėti lapų ir žiedų girliandomis, sofoje, ant kurios aną vakarą buvo paguldytas Marijus, dabar sėdėjo muzikantai. Baska su fraku, trumpomis kelnimis, baltomis kojinimis ir baltomis pirštinėmis puošė, rožių vainikėliais kiekvieną patiekalą ruošė manešti į stalą. Žanas Valžanas parodė jam savo prištą ranką, paprašė paaiškinti, kodėl jis išvyksta ir išėjo. Kelias minutės Žanas Valžanas nejudėdamas pastovėjo tamsoje po ryškiai apšviestais valgomojo langais iš gatvės pusės. Jis klausėsi. Jo ausį pasiekdavo duslus po tos triukšmo garsai. Jis girdėjo skardų valdovišką senelio balsą, smulkų grėžimą, lėkščių ir taurių skambesi, svečių juoką ir visame tame linksmame klėgesyje švelnų džiaugsmingą kozetės balselį. Iš Kalvarijos seserų gatvė Žanas Valžanas grįžo į namus į ginkluoto žmogaus gatvę. Jis ėjo tenai Sen Louis, Šventos Katerinos dirvos ir Baltųjų mantijų gatvėmis, tuo būdu sudarydamas geroką apylanką, bet tai buvo tas pats kelias, kuriuo jis ir kozetė, vengdavi senosios Tamplio gatvės grūsties ir purvo, pastarosius tris mėnesius kiekvieną dieną eidavo iš ginkluoto žmogaus į Kalvarijos seserų gatvę. Šitomis gatvėmis vaikščiojo kozetė, todėl apie bet kurį kitą kelią negalėjo būti nie kalbos. Žanas Valžanas sugrįžo namo – Užsidegė žvakį ir užlipo į savo kambarius. Butas buvo tuščias. Nebebuvo nei tusenis. Žano Valžano žingsniai kambariuose įdėjo garsiau negu kitados. Visos spintos buvo adaros. Įsijėjo į kozetės kambarį, baltiniai nuo lovų nuimti. Civilikinis pagalvis be užvalkalo ir nerinių gulėjo ant krūvos sulankstytų apklotų sudėtų lovos kojų galyje ant pliko čiužinio. Tos, kuri turėjo miegoti šioje lovoje, jau nebebuvo. Visi smulkus moteriški daikteliai, kurios tai brangino kozetė, buvo išnešti, beliko tik sunkus baldai ir keturios sienos. Tusenis lova taip pat užčia. Vienu į vieną lovą te buvo paklota ir atrodė kažko laukė – Žano Valžano lova. Žanas Valžanas permetė žvilgsnius sienas, uždarė spintų duris ir perėjo tuščius kambarius. Pagaliau jis atsidūrė savo kambaryje ir pastatė žvakę ant stalo. Jis jau seniai buvo numetęs raištį ir laisvai valdė savo dešinę ranką, tarytum jos visai nebuvo skaudėję. Žanas Valžanas priejo prie lovos ir jo žvilgsnis atsitiktinai ar tyčia sustojo ties neatskiriamuoju, kuriam kozetė tai pavydėdavo, ties mažu lagaminėliu, kurį jis visur nešiodavosi. Birželio ketvirtą dieną atsikėlęs į ginkluoto žmogaus gatvę, jis padėjo jį ant staliuko prie lovos galvūgalio. Kažkaip keistai skubėdama, Žanas Valžanas priejo prie staliuko, įsėmė iš kišenės raktą ir atidarė lagaminėlį. Iš lėto įsėmė iš lagamino tuos drabužėlius, kuriais prieš dešimtį metų vilkėjo kozetį, kai paliko Monfermeilį. Pirmiausia juoda suknytė, paskui juodas karelė, paskui dailės paprastas vaikiškas kurpaitis, kurios beveik ir dabar dar tiktų kozetiai, tokia maža buvo jos kojyti, paskui storo multininę liemenėlę, paskui mėgstinį sijonuką, paskui prijuostę su kišenėlėmis ir vilnonės koinaitės. Šios kojinis, iš kurių dar dabar galėjo atspėti grakščios vaikiškos kojelis formą, buvo nekiek neilgesnis už Žano Valžano plaštaką. Viskas buvo jodos spalvos. Tuos rubelius jis pats tada jai buvo nunešęs į Monfermeilį. Išėmęs vieną po kito iš lagamino, Žanas Valžanas tos daiktelius išdėliojo ant lovos. Jis mąstė nugrimzdęs prisiminimuose. Tada buvo žiema, gruodžio mėnos, pigino šaltis, mergytė žvarbo pusnogį apsirengusi tik skarmalais – Jos vargšės kojelis medinėse klumpėse buvo visos raudonos nuo šalčio. Jis, Žanas Valžanas, išrengė mergaitę iš tų skarmalų ir apvilko šitais gedulo drabužėliais. Motina turbūt džiaugiasi savo kape, kad dukrelė jos gedė, o svarbiausia, kad jie aprengta, kad jai nešalta. Žanas Valžanas prisiminė, kaip jis tada kartu su kozete ėjo per Monfermeilio gyrę, koks blogas buvo oras tą dieną, prisiminė medžius be lapų, gyrė be paukščių, dangų be saulės – bet vis tiek toji diena buvo puiki. Jis išdėstė ant lovos visus tuos rubelius, skarelę padėjo prie sijonuko, koinę šalia kurpių, palaidinukę šalia suknytis ir vieną po kito juos apžiūrinėjo. Kozetė buvo tada visai mažuti, tik va šitokia. Ji laikė rankose didelę savolėlę ir juokėsi, o padovanotą auksinį pinigą įsidėjo į šitos prijuostis kišenėlę. Jėdu ėjo dviese, laikydamėsi už rankų – Ji turėjo tik tai jį vieną pasaulyje. Ir staiga jo garbinga žila galva nusviro ant lovos, sena tvirta jo širdis sudrėvėjo, jis įsikniaubė veidų į kozetis drabuželius ir jei kas nors tuo momentu būtų kopęs laiptais, būtų girdėjęs širdį veriantį raudojimą. Ketvirtas skyrius – Immortalė Jekur. Nemirtingos kepenys lotiniškai, prikalto prometėjaus kepenys, kurias draskė realis ir kurios vėl ataugdavo. Sena baisinga kova, kurią mes jau stebėjome įvairiose etapuose, prasidėjo iš naujo. Jokūbas su angelu grūmėsi tik vieną naktį. Deja, kiek jau kartų mes matėme Žaną Valžaną stojantį tamsoje, vienas prieš vieną į žudbutinę kovą su savo sąžinė. Negirdėtos grumtynės. Būdavo momentų, kada jo koja imdavo slysti, būdavo akimirksnių, kada po juo prasmegdavo žemė. Kiek kartų to į sąžinį inirtingai besiverždama į gėrį, jis maugė ir draskė, kiek kartų nepermaldaujama tiesa buvo jam keliu prispaudusi krūtinę, kiek kartų jis pažinimo šviesos partrenktas meldė pasigailėjimu, kiek kartų šitą negailestingą šviesą, kurią jame ir aplinkų jį įžebė vyskupas prieš jo valią, raibino jam akis, kada jis trokždavo būti aklas – Kiek kartų toje kovoje jis buvo atsitiesęs, tverdamas į suolos, griebdamas į sofizmą, tremdamas savo sąžinę, ir kiek kartų raičiojosi dulkėse pats jos parblokštas ant žemės. Kiek kartų po gudrių įsisukinėjimų, po klastingų ir veidmainiškų, egoizmo diktuojamų samprotavimų jis girdėjo savo įtūžusią sąžinę šaukiant jam jausi, sukčiauji niekšė. Kiek kartų neklusnijo mintis mišlungiškai raitės į pareigos jausmo sugniaušta. Tai buvo spiriojimasis prieš dievą, tai buvo prieš mirtinis prakaitas – Kiek daug paslėptų žaizdų jam vienam te žinomų vis dar tebe kraujavo, kiek daug randų jo vargingame gyvenime. Kaip dažnai jis pakildavo sukruvintas, mirtinai nukamuotas, sudaužytas, su neviltimi širdyje, bet nušvitusių protų ir pragedrėjusią sielą. Ir jis nugalėtas jausdavosi nugalėtojų, o jo sąžinė parbloškusi, sutrypusi, sudraskiusi jį į gabalus ir atsistojusi ant jo, grėsminga spindinti patenkinta sakydavo, dabar eik ramybėje. Bedėja, kokia neurė taika baigdavosi tokia mirtina kova. Ir Žanas Valžanas pajuto, kad čia naktį jam teks stoti į paskutinės grumtinės. Jam iškilo kankinantis klausimas. Lemtis ne visados veda žmogų tiesių keliu. Šis kelias nepanašus į lygų, tarsi pagal liniuotę nutiestą prospektą. Jame pasitaiko akligatvių, užkampių, tamsių posūkių, baugių sankryžų, atveriančių daugybę takų takelių. Žanas Valžanas dabar kaip tik stovėjo vienoje iš pačių pavojingiausių sankryžų. Jis priejo patį galutinį gėrio ir blogio kelių susikirtimo tašką. Ši nelemtoji kryškelė buvo prieš pat jo akis, kaip ir anksčiau, sunkių gyvenimo bandymų dienomis priešais jį vėl atsivėrė du keliai, vienas įgundė, kitas baugina. Katrą pasirinkti. Bauginantį kelią jam parodė paslaptingasis pirštas, kurį mes išvystame kiekvieną kartą, kai tik įsmeigėme akis į nežinomybę. Žanui Valžanui dar kartą teko rinktis vieną iš dviejų, ar gazdinantį uostą, ar viliojančius pastus. Vadinasi, tai tiesa. Sielą išgydyti galima, o likimą pakeisti – niekados. Kaip tai baisu, nuo lemties neįsisuka niekas. Klausimas buvo toks. Kaip jis, Žanas Valžanas, turi žiūrėti į kozetės ir Marijaus laimę? Jis pats troško jiems šitos laimės. Pats ją sukūrė, jis pats perverė šią laimę savo širdį ir dabar, matydamas, ką padaręs, galėjo jausti savotišką pasitenkinimą, kokį turėtų patirti ginklų fabrikantas, pažinę savo fabriko ženklą ant kinžalo, kurį garuojantį nuo kraujo tik ištraukė į savo paties krūtinės. Kozetė turėjo Marijų. Marijui priklausė kozetį. Jėdu turėjo visą, buvo netgi turtingi ir tai buvo jo darbas. Bet ką daryti su šia laime jam, Žanui Valžanui, dabar, kai jinai jau iškovota, kai jinai jau įkūnita? Ar stengsis jis pats prisiplakti prie tos laimės? Ar laikys ją savo paties nuosavybę? Suprantama, kozetė priklausė kitam, bet ar jis, Žanas Valžanas, pasiliks savo tą kozetės dalį, kurią galėtų pasilikti? Ar jis bus ir toliau nelyginant tėvas retkarčiais aplankomas, bet gerbiamas kaip iki šiol? Ar įsikurs kaip niekur nieko kozetės namuose? Ar paklos nežodžio netardamas savo praeitį po kojų kozetės ateičiai? Ar įsibraus tenai lyg turėdamas tam teisę ir atsisės nenusėmęs kaukis prie žėrinčių jų žaidinių? Ar spaus šypsodamasis nekaltas jų rankas savo pasmerktojo rankomis, ar padės ant žydinio grotelių jaukiame Žilnormanų salone savo kojas, paskui kurias lenka gėdingas kalinio pančių šešėlis. Ar dalinsi su kozete ir marim jų laimę? Ar sutirštins tamsą dengiančią jo veidą ir leisus linkti debesių viršų jų galvų? Ar pridėsis prie jų dviejų laimės kaip trečiąją dalį savo tragišką likimą? Ar tylės ir toliau? Žodžiu, Artūnos jisai šalia tų dviejų laimingų būtybių lyg koks grėslus, nebilus likimo šešėlis. Reikia būti įpratusiam prie fatališkų gyvenimo atsitiktinumų, kad nepanarintų makių, kai tam tikri klausimai iškyla prieš tave visų baisių savo nuogumų. Gera ar piktas lypi už to nuo žmaus klaustuko. Kaip pasielgti, klausė Sfinksas. Žanas Valžanas buvo pripratęs būti bandomas, jis žiūrėjo Sfinksui tiesiai į akis. Neįsprendžiamą myslę jis nagrinėjo visapusiškai. Kozėti, ta žavingoji būtybė, jam buvo tarsi vienintelis plaustas išlikusiam po laivo sudužimo. Kas daryti? Įsikipti į jį ar paleisti iš rankų? Įsikibęs jis išvengtų pražūties, išplauktų į krantą, į saulę. Nuo jo rūbų ir plaukų nutekėtų surus jūros vanduo, jis būtų išgelbėtas, gyventų. Paleisti iš rankų? Tada praraja. Taip jis kankinosi tardamasi su savo sąžinė. Tikriau sakant, kovojo pats su savimi. Jis inirtingai puldavo čia savo norą gyventi, čia savo įsitikinimus. Laimė Žanas Valžanas galėjo verkti. Ašaros galbūt praskaidrino jo sielą, bet pradžia buvo nežmoniškai sunki. Jame įsisiautėjo audra žymiai baisesnė už tą, kuri kadaise jį stūmė į rasą. Greta dabarties prieš jo akis iškilo praeitis. Jis lygino ir graudžiai verkė davęs valią ašaroms, jis raudotė raudojo lyg praradęs paskutinę gyvenimo viltį. Žanas Valžanas jautė, kad priejo galutinę ribą. Deja, mirtinuose egoizmo ir pareigos grumtynėse, kai mes šitaip žingsnis po žingsnio traukėmės, prie savo pačių nesugriaunamus idealus ir praradę nuovoką įsiutę nevilties apimti Užleidžiame savo pozicijas, kovodami dėl kiekvieno žemės pėdos, dar tikėdamėsi pasprukti, ieškodami išeities. Koks siaubas mus apima, kai užpakalyje savęs netikėtai pamatome sieną, klaikę grėsmingą kliūtį. Jausti, kad atsitraukimą jums užkirto šventas šešėlis. Kažkas nematoma ir nepermaldaujama, kokia halucinacija – Taip, sąžinės niekuomet nenumaldysi, tad ryškis brutė, ryškis katone. Ji bedugnė, nes ji dievas. Mes metame į šitą šulinį viso savo gyvenimo triūsą, metame savo karjerą, turtą garbę, metame laisvę arba tėvynę, metame sveikatą, ramybę, metame savo laimę. Dar, dar, dar. Išpilkite indą, palenkite urną. Pagaliau mes ten sviedžiame ir savo širdį. Kažkur senojo pragaro ūkanose stovi tokia pat bedugnė statinė. Argi nėra dovanotina pagaliau atsisakyti aukų? Ar gali besotis likimas nuolatos reikšti savo teisės? Argi nepakeliama našta negali įsemti paskutinių žmogaus jėgų? Kas išdrys pasmerkti Sizifą ir Žaną Valžaną, jeigu jie pasakys gana? Medžiaga yra klusni tiek, kiek leidžia trintis – Argi sielos klusnumui nėra jokių ribų, jeigu negalimas amžinas judėjimas, tai ar galima reikalauti amžino aukojimosi? Pirmasis žingsnis niekis, sunkus tik paskutinis žingsnis. Ką reiškia Šanmatyje byla palyginus su kozetės vedybomis ir visais jų padariniais? Ką reiškia grėsmė vėl patekti į katorgą palyginus su grėsme prasmekti nebūtyje? o pirmoji pakopa žemyn kokia niuri migla, o antroji pakopa kokia juoda tamsa. Ar įmanoma susilaikyti neatšokus atgal? Kentėjimai sutaurina sielą, bet kartu jai ir pagraužia. Kančia žmogų vainikuoja, iš pradžių jis gali pasiryšti jai. Jis atsisės įkaitintos geležies sostę, užsidės ant galvos įkaitintos geležies karūną, paims į ranką įkaitintos geležies skeptrą – bet dar reikia apsisiausti ir liepsnų mantiją, ir nejaugi šį akimirksnį gležnas jo kūnas nesukils ir jis neįsižadės kančios. Pagaliau Žano Valžano jėgos įseko ir jis aprimo. Jisai apmastė, apsvarstė, apgalvojo visą šių slėpiningų šviesos ir šešėlio svarstyklių pusiausviros galimybės. Užkrauti katurgininko naštą ant pečių tie dviem žydintiem vaikam ar vienam žengti į neišvengiamą pražūtį. Vienu atveju tenka paukoti kozetę, kitu patį save. Ką jis nusprendė, kokią išvadą padarė, kokį galutinį atsakymą jis davė savo sielos viduje nepaperkamajam tardytojui likimui, kurias duris pasiryžo atverti, kurią savo gyvenimo pusę nutarė pasmerkti ir užrakinti, kurį baugų svaiginantį skardį jisai pasirinko iš tų, kurie buvo aplinkų jį, kuriam kraštutinumui pasiryžo, prieš kurią iš tų prarajų jis nulenkė galvą. Šie skausmingi svarstymai truko visą naktį. Iki pat ryto Žanas Valžanas ištūnojo toje pačioje padėtyje, atsiklaupęs ir sukniubęs ant lovos, nepakeliamos likimo naštos parblokštas, galbūt dėja ir sutriuškintas, sugniaužęs kumščius, plačiai įskėtęs rankas, lyg nukryžiuotas žmogus nuimtas nuo kryžiaus ir pamestas kniupščias ant žemės. Dvylika valandų, dvylika ilgų žiemos nakties valandų jis išgludėjo šitaip sustingęs, nepakeldamas galvos ir netardamas nie žodžio. Jis nejudėjo tarytum lavonas, o jo dvasia tuo metu tai šliaužiojo žemę, tai kilo į padangės, prilygdama čia hidrai, čia realiui. Kas būtų pamatęs šį nejudantį kūną, būtų taręs jį esant nebegyva, bet protarpiais jis taiga mišlungiškai suvirpėdavo ir įsikniaubęs į kozetis rubelius imdavo juos bučiuoti, tada būdavo matyti, kad jis tebėra gyvas. Bet kas jį matė? Kas? juk Žanas Valžanas buvo vienas, kambaryje daugiau nieko nebuvo. Tasai, kuris yra tamsoje. Septintoji knyga. Paskutinis kančių taurės gurkšnis. Pirmas skyrius, septintasis ratas ir aštuntasis dangus. Rytojaus diena po vestuvių esti sklidina tylos. Žmonės gerbė svaigė jaunavedžių laimę, atleidžia jiems, kad jie ilgiau pamiega. Triukšmingi sveikinimai ir vizitai prasideda tik vėliau. Vasario 17 dieną, jau truputį po vidurdienio, Baskas su skuduru ir šluotele po pažastimi, dorodamas prieš kambarį, išgirdo kažką negarsiai klabenant duris. Skambučių matyti nenorėta pasinaudoti ir šis kuklumas tokią dieną labai derėjo. Baskas atidarė duris ir pamatė poną Fošlevaną. Įsivedė svečią į saloną, kuriame dar viskas buvo atversta aukštinkojom, atrodė, jog tai vakarykščių džiaugsmų ir linksmybės mūšio laukas. Atleiskite, ponė, tarė Baskas, mes šiandien vėlai pabudome. Ar jūsų šeimininkas atsikėlęs, paklausė Žanas Valžanas. Kaip jūsų ranka, ponė, klausimo atsakė Baskas. Geriau, ar jūsų šeimininkas atsikėlęs? Kuris? Senasis ar jaunasis? Ponas pon Mersi, ponas baronas, atsitiesdamas paklausė Baskas. Barono titulas turi ypatingo svarumo tarnų akise. Nuo jo lyg šis tas tenka ir jiems, filosofas pasakytų, didybės purslai. Pono titulas kutena tarnų savimeilę. Provekšmais pastebėsime, kad Marijus, kovojantis respublikonas, jis tatai įrodė veiksmais, dabar tapo baronu prieš savo valią. Dėl šio titulo namuose įvyko nedidelė revoliucija. Dabar jau ponas Žilnormanas primiktinai reikalavo, kad Marijus vadintųsi baronu, o Marijus to kratėsi. Bet juk pulkininkas Polmersy buvo parašęs, mano sunus paveldės mano titulą ir Marijus turėjo paklusti – Bet to kozetė, kurioje pradėjo atbūsti moteris, tiesiog džiūgavo, kad ji bus baronienė. Ponas baronas, pakartojo Baskas, to jau pažiūrėsiu, aš jam pranešiu, kad ponas Vošlevanas jį nori matyti. Ne, nesakykite jam, kad tai aš, Pasakykite, jo kažkas nori pasikalbėti su jo vienu, bet pavardės neminėkite. A, nutėsi Baskas, aš noriu jam padaryti staigmeną. A, pakartojo Baskas, tą antrą ją ištardamas taip, lyg būtų savo pačiam paaiškinęs pirmąjį. Ir nuėjo. Žanas Valžanas paliko vienas. Salone, kaip mes ką tik sakėme, buvo baisi netvarka. Atrodė, jog atidžiai įsiklausius dar būtų galima išgirsti duslų vestuvių triukšmą. Ant parketo mėtėsi visokiausios gėlis, nukritusios nuo girliandų ir šukuosenų, beveik visai sudegusio žvakis ištirpusio vaško stalaktitais puošė liustrų krištolą, ne vienas baldas nestovėjo savo vietoje, kampuose ratų susistūmė trys ar keturi krieslai, regis ir dabar dar tebe šnekučiavo. Viskas dvelkė linksmybę. Praūdžių šventijai dar lieka tam tikro žavesio žymių. Čia viešėta laimės. Ant šių kėdžių išmėtytų, kaip pakliuvo, tarp šių vystančių gėlių, po šiomis užgesusiomis šviesomis, galvota tik apie džiaugsmą. Dabar saulė užėmė liustrų vietą ir linksmai spinduliais tvieskė saloną. Praslinko kelius minutė, Žanas Valžanas nejudėdamas stovėjo ten, kur jį paliko Baskas. Jis atrodė labai išblyškęs, jo akys po nemiko nakties buvo giliai kritusios, ko neprasmegusios dobutėse – Suglamžyto juodo švarko raukšlis rodė, kad visą naktį jo nenusivilkta. Alkūnės buvo pabalusios nuo pūkelių, kurios gelumbėje palieka prisilietę baltiniai. Žanas Valžano žiūrėjo po savo kojomis į lango kontūrų saulės išbrėžtus parkete. Prie durų pasigirdo žingsnį, jis pakėlė akis. Įėjo Marijus pakelta galva, džiaugsmingų šypsančių veidų, nušviestų kažkokio spindesio džiūgaujančių žvilgsnių. Jis taip pat nemigo šią naktį. Tai jūs, tėvė, sužuko Marijus, pamatė Žaną Valžaną, o tas mulkis Baskas įėjo su tokio paslaptinga mina, bet jūs atvykote labai anksti, dar tik pusė pirmos kozetė tebe miega. Žodis tėvę, Marijaus pasakytas ponui Fošlevanui, reiškia didžiausią palaimą. Kaip mes žinome, juos tartum sieną visuomet skyrė kažkoks šaltumas ir nenaturalumas, ir šį ledą reikėjo arba pralaužti, arba ištirpinti – Marijus buvo tiek apsvaigęs nuo laimės, kad siena tarp jų savaime sugriuvo, ledas ištirpo ir ponas Vošlevanas jam tapo tokiu pat tėvu kaip ir kozetai. Marijus vis kalbėjo, žodžiai srautulėjus jam iš lūpų, kaip tai dažnai būna žmogų ištiktam dieviško laimės paroksizmo. Kaip aš džiaugiuosi jūs matydamas, kad jūs žinotumėte, kaip mes jūsų pasigedome vakar. Sveiki, tėve, kaip jūsų ranka, geriau tiesa – ir patenkintas teigiamų savo atsakymų į savo paties klausimą, jis kalbėjo toliau. Mes tiek daug apie jūs šnekėjomės su Kozete. Kozetį jūs taip myli. Neužmirškite, kad jūs čia turite kambarį. Mes nieko nenorime daugiau žinoti apie ginkluoto žmogaus gatvę. Mes negirdėti apie ją nenorime. Kaip jūs galėjote apsigyventi gatvėje, kuri tokia nesveika, tokia niuri, tokia negraži, tokia tamsi, bet to ji remiasi į užkardą ir į ją neįeiti negalime. Jūs apsigyvensite čia ir šiandien pat o jei ne, tai jums teks turėti reikalą su kozete. Ji ketina mus visus komanduoti, aš jūs įspėju. Jūs matėte savo kambarį, jis visai šalia mūsų, su langais į sodą, užraktas pataisytas, lova paruošta, jums belieka tik įsikraustyti. Kozetė pastatė prie jūsų lovos didelį senovinį krėslą, išmuštą, utrechtiniu aksomu ir tam krėslui įsakė, priimk jį į savo glėbį. Kiekvieną pavasarį akacijų tankumyną priešais jūsų langus atskrenda lakštingala. Po dviejų mėnesių jūs susilauksite to paukštelio, jo lizdas bus jums iš kairės, o mūsų iš dešinės. Naktį čiulbės lakštingala, o dieną čiauškės kozetį. Jūsų kambarys į pačius pietus. Kozetė sudėstys jūsų knygas, kapitono Kuko keliones ir Vankuverio keliones, visus jūsų daiktus. Rodos, jūs turite nedidelį lagaminėlį, kurį labai branginate. Aš jam nužiūrėjau garbingą vietą. Jūs pelnėte mano senelio simpatiją, jūs labai jam patinkate, gyvensime visi drauge, jūs lošite vistą. Jeigu lošite vistą, senelis labai džiaugsis. Kai aš būsiu užimtas teismo rūmose, jūs eisite su kozete pasivaikščioti, vesitės ją už parankis, kaip kadaise Liuksemburgo parke, atsimenate? Mes tvirtai nusprendėme būti laimingi ir jūs, tėve, būsite laimingas mūsų laime. Šiandien jūs su mumis pusryčiausite taip. Pone, tarė Žanas Valžanas, aš turiu jums pasakyti vieną dalyką. Aš buvęs katorgininkas. Kiekvienas garsas turi savo šaižumo ribą, už kurios jo nebepagauna ne tik klausa, bet ir protas. Tie žodžiai aš buvęs katurgininkas išlėkė iš pono Fošlevano lūpų ir palietė Marijaus ausį buvo anapus suvokimo ribos. Marijus jų nesuprato, jam pasigirdojo kažkas, jam buvo pasakyta, bet kas būtent jis nežinojo, jis tiesiog suglumo. Tik dabar jis pamatė, kad žmogus, su kuriuo jisai kalba, atrodo klaikiai. Laimės apakintas lygi šios akimirkos jis nebuvo pastebėjęs jo baisaus išbliškimo. Žanas Valžanas atmesgė juodą raištį, kurio buvo parišta jo dešinė ranka, nuviniojo tvarsti, kurio ji buvo apsukta, atpalaidavo nykštį ir parodė jį Marijui. Mano ranka sveika. Marijus pažiūrėjo į pirštą. Ir nieko jai nebuvo atsitikę, pastebėjo Žanas Valžanas. Iš tikrųjų, ant nykščio nebuvo nei mažiausio sužeidimo ženklo. Žanas Valžanas kalbėjo toliau. Man nederėjo dalyvauti jūsų vestuvėse, kiek įmanydamas aš stengiausi to išvengti. Prasimaniau tą žaizdą, kad dokumentuose neliktų suklastojimu, kad nebūtų pagrindo paskelbti santokos kontraktą negaliojančių, kad man nereikėtų pasirašinėti. Marijus, užsikirzdamas, paklausė, ką tai reiškia. Tai reiškia, atsakė Žanas Valžanas, kad aš buvau katorgoje. Jūs mane iš proto varote, sušuko siaubo apimtas Marijus. Ponas, pon Mersi, tarė Žanas Valžanas, aš 19 metų išbuvau katorgoje, už vagystę. Paskui mane nuteisė iki gyvos galvos, už vagystę, pakartotinę. Dabar aš esu pabėgęs iš katurgos ir slapstausi. Tuščiai mėgino Marijus trauktis nuo tikrovės, netikėti faktu, nepripažinti, kas akivaizdu, galiausiai teko pasiduoti – Jis pradėjo suprasti ir kaip visuomet tęsti panašiais atvejais suprato daugiau negu reikėjo. Umai skrūptelėjo nuo baisios minties, jos smegenis perverė spėjimas, privertęs jį sudrebėti. Marijus tarytum įsiskverbė žvilgsnių į ateitį ir ten išvydo savo liūdną likimą. Sakykite viską, sakykite viską, sušuko jis, jūs kozetės tėvas. Ir neapsakomo siaubo pagautas atšlyjo atgal. Žanas Valžanas tokiu didingu judesiu pakėlė galvą, jog atrodys staiga išaugo iki pat lubų. Jūs turite manimi patikėti, ponė, ir nors mūsų priesaikai, priesaikai tokių kaip aš teisingumas neteikia reikšmės, jis patilėjo, paskui pridūrė iš lėto su kažkokia valdinga čiauria jėga, pabrėždamas kiekvienas kiemenim. Jūs manim patikėsite, aš nesu kozetis tėvas, dievas regi ne – Ponas baronė Panmersy, aš esu sodietis iš Faverolio. Aš pelniausi duoną genėdamas medžius. Mano pavardė Nefo Šlevanas, aš vadinuosi Žanas Valžanas. Aš, kozetė, joks giminė, būkite ramus. Marijus suvapaliojo. Kas man įrodys? Aš? Aš tai sakau. Marijus pažiūrėjo žmogų, šis buvo niurus ir ramus, toks ramumas nesuderinamas su melu – Tai, kas pavirto į ledą nuo širdų, šiame kapų šaltume jautėjai tiesą. Aš jumis tikiu, tarė Marijus. Žanas Valžanas palinkė galvą tarsi priimdamas, tatai domėn ir kalbėjo toliau. Kas aš kozetei? Prašalaitis. Prieš dešimt metų aš nežinojau, kad jį gyvena pasaulyje. Aš ją myliu, tas tiesa. Kaip nemylėsi kūdikio, kurį pažinai dar mažo, pats jau būdamas senas. Kai esi senas, tai jautiesi visų vaikų senelis. Jūs, man atrodo, galite su tuo sutikti, jog ir manyje yra kažkas panašaus į širdį. Kozetė buvo našlaitė, be tėvo ir motinos. Ji buvo manęs reikalinga, štai kodėl aš ją pamilau. Vaikai tokie silpni, kad pirmas sutiktas žmogus, netgi toks kaip aš, gali pasidaryti jų globėjų, ir aš atlikau šią pareigą kozetiai. Nemanau, kad tokį mažmožį rimtai būtų galima pavadinti gerų darbų, bet jeigu tai iš tikrųjų geras darbas, tiek to tarkite, kad aš jį padariau. Tebūnė tai švelninanti aplinkybė. Šiandien Kozetį pasitraukė iš mano gyvenimo, mūsų keliai įsiskyrė. Nuo šios dienos aš jai nieku negaliu būti naudingas, ji ponia ponia Mersi, ji turi kitą Angelą Sargą. Iš to pasikeitimo Kozetė laimėjo, viskas puiku. O dėl tų 600 tūkstančių frankų, nors jūs man apie juos nieko nesakote, bet aš numatau jūsų klausimą, jie buvo atiduoti mano apsaugai. Kaip jie atsidūrė mano rankos, ar ne vis tiek – Aš atiduodu tai, kas man buvo pavesta saugoti, o daugiau nieko iš manęs negalima reikalauti. Bet to aš ne tik gražinu, kas man buvo patikėta, aš dar pasisakau savo tikrąjį vardą. Bet tai irgi mano reikalas. Man labai svarbu, kad jūs žinotumėte, kas aš esu. Ir Žanas Valžanas pažiūrėjo Marijui tiesiog į akis. Marijų apniko chaotiški padrikė jausmai, likimo smūgiai, panašiai kaip vėtra sukelianti vandenyje Vilnis, sukelia mūsų sieloje audringą bangavimą. Kiekvienas mūsų yra turėjęs tokių sielų sumaišties akimirkų, kada viskas mumise pakrinka. Tada mes tariame žodžius, kurie mums pirmiausiai šauna į galvą ir dažnai pasakome visiškai ne tai, ką reikėtų pasakyti. Esti tokių staigių paslapties atsiskleidimų, kurių negali pakelti žmogus ir kurie apsvaigina jį lyg apnuodytas vynas. Marijų tiek apstulbino nauja padėtis, kad jis ėmė kalbėti su Žanu Valžanu taip, lyg būtų širdės ant jo už tą prisipažinimą. Bet pagaliau – sužuko jis, kamgi jūs man visą tai sakote, kas jūs verčia. Jūs puikiausiai galėjote tą paslapti pasilaikyti, jūsų niekas neskundžia, nepersekioja, negaudo. Jūs turite turėti kokią nors priežastį, jei man visą tai prisipažįstate. Kalbėkite lygi galo, kam jūs tai darote, kokiais sumetimais.